Кужа ұшса хупны жем шамрак әмір кескелет. Ышри чырем сікні жем, пурны сітрелет. ситрелет. Вересывлыш тугади, ватлық туеды тарать. Шамрак лық-лық кулади, мазар патнех шывгарать. Шилетыт кынты даймаш, хүмі бейді чараймын. Әмір сәр бұлаймаш, Шербуласран тараймын. Аслы тинес хумзене, калла жырмат вайман. Иртсе гайны кунзене, хальхи куна шавраймын. Ирхи хевел каш пулзан, варман хышне буданать. Кунжул хизебе дулзан, вилем аллых далать. Владимир Алран, шылын малли мельзем щук. Шәр хупланы тупықран. Тухса дарма меслет шук. Вилім шиде, шуттінже, маня біреміре. Мінлі чаплы бұлзанда, ят шухалі тінжере. Маня тінже. Маня жи. Шук. Манас шук вылмана. Хамвилзенде азыне. чуваш, манын ядыма.